Kas ir liturģija? Kur mēs svinam liturģiju? Kāpēc mēs svinam liturģiju? Tu klausies raidījumu Liturģiskā vārnīca kopā ar priesteri Kārli Miķelsonu. Slavēts Jēzus Kristus, dārgie Marija radio klausītāji! Šodien atgriežamies pie eh, svētās mises raidījumā liturģiskā vārnīca. Proti jau vairākas reizes eh, šo raidījumu veltījam eh, tam, lai vairāk iedziļinātos svētās mises norise, lai atsevišķi runātu par dažādām tās daļām, un šodien esam nonākuši pie svētās mises vis, ja varētu tā teikt, svētākās vietas, kurā uh, līdzīgi kā mūzus noojam savas sandalis, jo stāvam svētā vietā vai arī varam salīdzināt ar Jeruzalemes templi, kurā esam aizgājuši aiz priekškaru, nonākuši vissvētākajā vietā, proti tā ir euharistiskā lūkšana. Šīs lūkšanas laikā tiek maize un vīns pārvērts par Kristus miesu un asinim, bet šajā lūkšanā arī mēs paši tiekam pārveidoti Kristū. Mēs paši uh, pienesam caur Jēzu Kristu Dievam šo visaugstāko viņa slavas un uh, viņa pateicības upuri. Mēs uh, lasām misāles iedvedā, ka uh, šo euharistisko lūkšanu tātad sauc par mises svinību centru un kulmināciju, un ka tā ir pateicības un svēdarīšanas lūkšana. Kā lūdzās Jēzus pēdējo vakariņu laikā, jo taču tieši tā bija pirmā evharistiskā lūkšana. Visos evaņģēlija un uh, svētā apustuļa Pāvila aprakstos par to, kā norisinājās pēdējās vakariņas, dzirdam, ka Jēzus pateicās, kad viņš bija paņēmis maizi un biķeri ar vīnu savās rokās. Uh, Un eh, Jēzus bija izaudzis jūdu reliģijā, kurā eh, Dievam eh, bieži vien pateicās ar dažādām lūkšanām, gan pirms, gan pēc maltītes, kāda bija šī Jēzus pateicības lūkšana. To mēs nevaram pilnībā tagad rekonstruēt, balstoties uz jūdu tradīcijām – Bet mums ir eh, zināmas vairākas Jēzus izteiktās lūkšanas evaņģēlijos, piemēram, mēs zinām, ka Jēzus slavēja tēvu sakot, es slavēju tevi tēvs, debes un zemes kungs. Tad, kad viņš pateicās, ka Dievs ir atklājis šos debesu valstības noslēpumus mazajiem. Vai arī tad, kad viņš stāvēja ārā pie Lācara kapa un uh, vēlējās piecelt savu draugu Lācaru Viņš lūdzās, sakot, Tēvs, es pateicos, ka tu mani uzklausīji. Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi. Daudz varētu runāt mēs par eh, Jēzu, kurš lūdzās, Jēzu, kurš gan seko šai jūdu tradīcijai, lūdzās ar psalmiem, lūdzās sinagogā, lūdzās privāti no rītiem agri vai pat naktīs, bet šajā gadījumā mūs interesē eh, tieši šis uh, euharistiskais pēdējo vakariņu konteksts. Un uh, ir mums uh, saglabājušās liecības no seniem laikiem nedaudz pēc Jēzus, kādā otrajā gadsimtā, kādas ir bijušas jūdu pateicības lūkšanas gan pirms, gan arī pēc maltītes, un uh, tam ir bijušas vairākas daļas. Pirmā ir uh, pateicība, kurā Dievs tiek slavēts, kurš dāvā savu labvēlību, žēlastību, žēlsirdību un baro visu pasauli. Mēs pateicamies Tev, kungs, mūsu Dievs par apsolīto zemi, kas ir laba un plaša, kura Tev patīk un kuru Tu devi mantojumā mūsu tēviem. Esi slavēts Tu, kungs, pār zemi un par barību. Un tad arī šajā lūkšanā ir aizlūgums par Izrēli, Apžēlojies par Izrēli, tavu tautu, par tavu svēto pilsētu Jeruzalemi un par namu, pār kuru ir piesaukts tavs vārds. Lai nāk mūsu dzīvē Elīs un Mesija, Dāvida dēls, lai Dāvida nama valstība drīz atgriež savā svētajā vietā. Valdi tu viens pār mums un glāb mūs tava vārda godam. Tā lūdzās jūdi pēc svētku maltītes, pateicoties Dievam par saņemto barību – par to, ka viņš uztur visu dzīvo, lūdzoties par Izraēļa tautu un lūdzoties arī par to, lai atnāk Elijas, lai atnāk Mesija, Dāvida dēls, kuru mēs ticam, ka viņš jau ir atnācis Jēzu Kristu. Tātad varam diezgan droši apgalvot, ka pirmie kristieši atkārtojot to, ko Jēzus darīja pēdējās vakariņās, ko viņš bija tiem arī novēlējis, lai tie darītu to viņa piemiņai, atkārtoja ne jau vārds vārdā tos Jēzus vārdus, ar kuriem viņš bija slavējis Dievu, pateicies Dievam, bet uh, pēc būtības pieminēja šo Kristus iedibināto piemiņu, piemiņu ne tikai šai viņu sadraudzībai, bet piemiņu viņa upurim, kā viņš to izsaka vārdos, ņemiet un ēdiet tā ir mana miesa, ņemiet un dzeriet, tās ir manas asinis. Un norādot uz to, ka šis upuris, šī maltīte ir piemiņa viņa krusta upurim. Mums ir eh, arī liecības par eh, to, kā lūdzās kristieši ap pirmā gadsimta beigām šajā slavenajā un svarīgajā dokumentā, ko sauc par uh, eh, Didahē, jeb 12 apustuļu mācību, kurā arī vēl ir jaušams jūdu uh, tradīcijas, jūdu teoloģijai svarīgās tēmas kā Dāvids, uh, kā Jēzus tiek nosaukts par Dāvida dēlu, par Dāvida nama atvasi, un uh, kurā uh, arī tiek izteiktas pateicības lūkšanas līdzīgi, kā to tikko dzirdējām šajā senajā jūdu uh, Birkata Hamazon, kas ir pateicības lūkšanā pēc maltītes. 9. didahē nodaļā lasam. Euharistijā pateicieties šajā veidā vispirms par biķeri. Mēs tev pateicamies, mūsu tēvs, par svēto Dāvida tava kalpa vīna koku, kuru mums esi atklājis caur Jēzu tavu kalpu, lai tev ir gods mūžīgi. Un par salausto maizi mēs pateicamies tēvs, mūsu tēvs, par dzīvību un zināšanām, ko esi mums atklājis caur Jēzu Kristu tavu kalpu, lai ir tev gods mūžīgi. Un uh, ir vēl citas norādes šajā senajā dokumentā par to, kā notiek kristiešu euharistija, jeb šī uh, pirmā gadsimta beigās kristiešu sapulce, kurā tika pieņemta arī Kristus mies un asins. Savukārt pēc 50 gadiem aptuveni otrā gadsimta vidū svētais Justīns savā apoloģijā imperatoram Antonīnam raksta par eh, to, ka sapulces vadītājs, kad kristieši ir sanākuši kopā, viņš eh, slavē debesu tēvu, dēla un svētā gara vārdā un ilgi pateicis par to, ka esam tikuši atzīti par šo dāvanu cienīgiem. Tas nozīmē, ka pirmie Eh, sapulču vadītāji, bīskapi un priesteri, kuri uh, vadīja svēto misi, viņi pateicās brīvā formātā, bet vadoties pēc noteiktas uh, pamatstruktūras, kura bija aizvien jau uh, vairāk izkristalizējusies skaidra, kurā bija runa par Kristus veikumu, par Dieva darbiem, uh, gan radīšanā, gan mūsu cilvēku glābšanā. Un uh, pakāpeniski ap 4. gadsimtu uh, arī attīstās šīs uh, slavenās anafores, kā to sauc austrumu baznīcā, jeb euharistiskās lūkšanas. Mums latīņu ritā tas ir Romas kanons – vismaz Romas ritā, kā vienīgā euharistiskā lūkšana, kas tika izmantota līdz pat 20. gadsimta 60. gadiem. Un šī lūkšana pati par sevi jau par to varētu var <laughs> runāt atsevišķi ir kompozīcija no dažādām lūkšanām, kas ir pievienotas viena otrai, kuras ir radušās dažādos laika periodos, uh, un uh, kurās ir uh, izteikti gan aizlūgumi, gan uh, lūkšana tajā laikā ļoti skaistā, ļoti izteiksmīgā latīņu valodā, lai kungs pieņem šo upuri, kuru mēs nesam un kurš tiek upurēts Jēzus Kristus vārdā. Un savukārt līdzīgas euharistiskās lūkšanas – tad uh, ap šo laiku no 4. un tad vēlāk uh, līdz kādam 7. gadsimtam jau bija nostabilizējušās uh, gan uh, Antiohijā, gan Aleksandrijā, gan arī citās tajā laikā svarīgās vietās, kurās plauka gan kristīgā literatūra, teoloģija, kultūra un līdz ar to arī liturģija. viens no pamat eh, elementiem evharistiskajā lūkšanā, un kā pirmais no šiem elementiem ir pateicība. Un eh, tas tiek īpašā veidā izteikts eh, šīs evharistiskās lūkšanas sākumā mūsu latīņu rita tradīcijā, to mēs saucam par prefāciju, jeb ievadu, kurā visvairāk uh, tiek pausta šī pateicība Dievam par radīšanu, par eh, pestīšanu un eh, atsevišķos eh, liturģiskajos laikos vai arī piemiņas dienās, tad tiek arī atsevišķi pateikts, kāds ir šodien mūsu pateicības iemesls Dievam un Tēvam. Par to pēc nelielas muzikālas pauzes, proti uh, latviešu izpildītāja slavas dziesma, kuri labi sasaucās tematiski ar to, kas ir viens no svarīgajiem komponentiem liturģiskajā, euharistiskajā lūkšanā, proti slava un pateicība. Mm. dzīvībā ir tu. slavas dziesmu, ko tikko klausījāmies, ievada mūsu šī tagad raidījuma tēmu par pateicību un slavu, kura tiek izteikta euharistiskās lūkšanas sākumā. Proti, šodien runājam par euharistisko lūkšanu svētās mises centru un svētāko brīdi. Un uh, runājam par eh, tās pirmo daļu, tās eh, pašu sākumu. Un eh, vispirms atšķirībā no austrumu tradīcijām, kurā šī pateicība, kas ir izteikta euharistiskās lūkšanas sākumā, ir stabila. Tā ir katrai no šīm tā saucamajām anaforām, jeb uh, uh, upurēšanas lūkšanām, tā ir uh, vienmēr viena un tā pati, kā tas ir uh, Bizantijas ritā mums šeit Latvijas parīsticīgajā baznīcā uh, visbiežāk svinētajā Jāņa Hrizastoma uh, liturģijā un dažreiz uh, arī desmit reizes gadā svinētajā Svētā Bazīlija liturģijā, un tā tas ir arī uh, vairākās citās austrumu baznīcās, tad eh, Romas rits ir īpašs, jeb atšķirīgs ar to, ka tāpat kā mises laikā šīs trīs lūkšanas, mises sākumā jeb kolektes lūkšana un uh, upurēšanas lūkšana, kā arī pēc svētās komunijas, komunijas lūkšanas, katrai misē var būt citas, atkarībā no dienas, atkarībā no uh, liturģiskā laika vai no svēto piemiņas, uh, Tad eh, tāpat ir jāsaka arī par prefāciju, jeb evharistiskās lūkšanas eh, pirmo daļu un ievadu, ka arī tas var būt mainīgs un ka arī tas ir atkarīgs no liturģiskā laika, no piemiņas dienas, no tā vai mēs pieminam kādu, eh, kas ir bijis moceklis vai jaunava vai arī kādam no lielajiem svētiem ir īpaša sava prefācija, kurā tiek aprakstīts tas, kas ir bijis šim svētiem īpaši, kādi dieva darbi atklājās šī svētā dzīvē, un, protams, kādi dieva darbi atklājās arī noteiktā Kristus uh, dzīves uh, veidā, kā viņa iemiesošanā Ziemassvētku laikā, viņa atnākšanas gaidīšana adventā, viņa ciešanas un viņa uh, uh, izturība uh, lieldienu uh, laika gaidīšanas periodā, kas ir gavēnis un viņa augšām celšanās notikums lieldienu laikā. Tātad šajās prefācijās atspoguļojās tas, ko mēs konkrētajā dienā liturģijā izdzīvojam un šajā gadījumā ne tikai, ko mēs izdzīvojam, bet par ko mēs pateicamies. Un ja pašā Romas rita sākuma stadijā, kādā 5. 6. gadsimtā šo prefāciju bija ļoti daudz, tad pakāpeniski to skaits tika samazināts līdz nedaudz vairāk par desmit, kādām patsmit prefācijām, kā tas uh, lielā mērā bija līdz pat liturģiskajai reformai, pēc kuras atkal ir uh, palielināts šis prefācijas skaits, lai atbilstoši uh, konkrētajai liturģiskajai dienai varētu vieglāk piemeklēt atbilstošu šo pateicības formulējumu. Un eh, šī prefācija, jeb Dieva slavināšana un pateicība viņam, sākas ar eh, ievadu, tādu kā dialogu, tāpat kā svētās mises sākumā priesters latiņu valodā uh, Eh, saka Dominus Vobiskum, kas ir eh, Dievs, kungs, patiesībā kungs, lai ir ar jums. Un eh, šie sveiciena vārdi ir atrodami vairākās vietās svētajā misē, gan mises sākumā, gan arī pirms evaņģēlija, tāpat šajā vietā, kur sākās euharistiskā lūkšana, kā arī pirms mises beigu svētības. Un uh, no vienas puses ar šo sveicienu tiek pievērsta klātesošo uzmanība, tiek sveicināti klātesošie atkal, lai parādītu, ka šajā brīdī sākas kaut kas svarīgs, ka ir nepieciešams tagad pulcēties un koncentrēties, kā tas, piemēram, tiek izteikts uh, uh, misāles ievadā par šo sveicienu nozīmi misas sākumā, proti, ka ar šo sveicienu priesteris norāda uz kunga klātbūtni, kas ir gan ticīgo kopsapulcē, gan arī uz citādās zīmēs, kā Euharistijā, kā viņa vārdā. Un kā mēs par to vairākas reizes jau runājām, kā Kristus klātbūtne liturģijas laikā izpaužās dažādos veidos. Uh, Uz ko ticīgi atbild, uh, kungs ir ar tevi. Vismaz uh, tā mēs latviešu valodā tulkojam šo eberīsko, uh, semītisko izteicienu un ar tavu garu. Bet uh, šis sveiciens, kurš ir uh, uh patiesībā arī pārējās liturģiskajās ģimenēs, ja par viņām tā var teikt, austrumu baznīcās tāds pats, un kurš sakņojās jau pirmo gadsimtu uh, jūdu tradīcijās atrodams ir arī svētajos rakstos. Un uh, vecajā derībā tā mēdza sveicināties cilvēki ne tikai kādos uh, liturģiskos, reliģiskos svētkos, bet arī ikdienā, piemēram, Rutas grāmatā lasām, ka uh, Boās sveicina pļāvēju sakot, kungs, lai ir ar jums, uz ko tie viņam atbild, kungs, lai tevi svētī. Un līdzīgi tika sveicināts arī Gideons tiesnešu grāmatā, kad pie viņa tiek sūtīts eņģelis, kurš viņam saka, kungs ir ar tevi, tu stiprais un varenais vīrs, pie kam šajā brīdī kad eņģēlis viņam šos vārdus saka, Gideons nejūtās nec stiprs, nec varens, bet gan uh, pavisam nomākts, tāpēc, ka tajā laikā viņa tautu, viņu patšu nomāca kaimiņu uh, cilšu uzbrukumi, dažādas nelaimes apspiešanas, uz ko viņš atbild, piedod mans kungs, bet vai kungs tiešām ir ar mums, tad kāpēc mums visas šīs bēdas ir uznākušas. Un savukārt eņģēlis atbild, ka kungs viņam piešķirs spēku, tāpēc viņš ir uzrunāts šajos vārdos. Tas stiprais un varenais ir tas, ko Dievs viņam dāvas. Un uh, līdzīgi uzrunā šo kunga klātbūti norāda arī uh, Marijai, kad eņģēlis Gabriels pie viņas ienāk, viņš saka, es esmu sveicināta žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Un kunga klātbūtne ir tā, uz kuru Jēzus arī norāda saviem mācekļiem, sakot, es būšu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām. Kā arī tur, kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Uh, Jau vecajā derībā cilvēki priecājās, izjuta kunga klātbūtni, izjuta viņa darbus uh, savā dzīvē, savas tautas dzīvē, uh, cilvēku, cilvēces dzīvē, pieminēja viņus lielos darbus, bet uh, varam kā tādu īsu kopsavilkumu kunga klātbūtnē atcerieties pravietojumu Isajam, kad uh, viņš saka, ka uh, Eh, tā tiks īstenota, kad jaunava ieņems un dzemdēs dēlu un nosauks viņu vārdā Emanuēls. Dievs ir ar mums. Kristus, kurš paliek ar mums vienmēr, kura klātbūtni mēs svinam liturģijā, kura eh, klātbūtne pie mums ir eh, tagad virs zemes, piedzīvojama, jūtama, bet kura vairs nekad no mums netiks atņemta – kad mēs nonāksim pie viņa debesīs. Kungs, tā tad ir ar tevi, Dievs kungs, lai ir ar jums, eh, šie vārdi ir eh, gan kā eh, vēlējums, kā mēs to latviešu valodā sakām, šī vēlējuma izteiksme, gan arī kā īstenības izteiksme, kas ir kā konstatējums, ka kungs ir ar jums. Un uh, uh, latīņu valodā šie vārdi dominus ubiskum ietver abas šīs nozīmes, gan fakta konstatēšanu, gan arī vēlējumu. Tāpēc uh, arī mēs uh, uz šo, uh, uz šo uh, izteikumu Dievs kungs, lai ir ar jums – Eh, to pieņemam kā eh, fakta konstatēšanu, ka kungs ir ar mums, gan kā novēlējumu, lai viņš būtu ar mums. Un it sevišķi šajā svarīgajā brīdī, kurā mēs pieminēsim viņa nāvi un augšām celšanos, un kurā viņš pats būs klātesošs zem maizes un vīna zīmēm. Vēl nelielu muzikālu atelpu gan klausītājiem, gan runātājiem, lai pēc tam varētu turpināt par šo evharistiskās lūkšanas pirmo daļu sākumu vairāk un sīkāk kaut ko pateikt. izskanēja īs uh, fragments no Hendeļa uh, koncerto grosso pirmās uh, daļas, bet uh, tas bija, lai mēs varētu atkal atgriezties uh, jau pie nākamās frāzes šīs euharistiskās lūkšanas sākumā, kas ir mūsu šīs dienas tēma, proti pie mūsu atbildes uz priesteru vārdiem – priesteri sveicienu, Dievs kungs, lai ir ar jums, mēs atbildam, kungs ir ar tevi. Tas ir savukārt tūkojums no latiņu vārdiem etkum spiritu to un ar tavu garu. Un šis gars, par kuru ir runa, varētu pirmām kārtām norādīt atkal semītiskais izteiksmes veids, uh, kas ir raksturīgs šī laika judaismā, kuru atrodam arī apustuļa Pāvila vēstulē, piemēram, vēstulē Timotejam, kungs Jēzus, lai ir ar tavu garu, kas zināmā mērā gan norāda uz to cilvēka augstāko, viņa garīgo realitāti, ka viņš ir šis pēc Dieva tēla radītais īpašais, īpašā būtne, kurai piemīt šī garīgā dimensija, bet varētu teikt, ka šis gars arī vienkārši norāda uz cilvēku viņa visa viņa spēju un visas, visa viņa personības kop, kopsakarā līdz ar to uh, Ah, var teikt, ka tas ir runa ar šo garu izsaka vienkārši visu tevi. Kungs ir ar to, kas tu esi, ar visu to, kas tevi ir ah, visaugstākais, viscēlākais, bet līdz ar to arī ar to, kas tu esi savā ah, būtībā. Un daudzās valodās un arī tagad jaunajās liturģiskajās grāmatās, kas ir iznākušas latviešu valodā, ir arī eh, šī atbilde iztulkota burtiski, ne tā kā tas bija līdz šim, kungs ir ar tevi, bet kungs un ar tavu garu, eh, kas ir eh, arī veids, kā būt uzticīgiem, jeb kā respektēt šīs sanās formulas, šos sanos uh, izteiksmes veidus, kuri atkal no jauna katrā paudzē eh, tiek uh, ieaudzināti, eh, pirmām kārtām arī uh, ieaudzinot izpratni par to, ko šīs formulas, jeb šie vārdi nozīmē. Ir kāda interesanta uh, arī epizode, par kuru lasām kādā otrā gadsimta lieldienu sprediķī, jeb sprediķis par kluso sestdienu drīzāk, kurā kungs Jēzus nokāpja mirušo valstībā un sveicina Ādamu, kurš tur atrodas. Un Ādams ieraudzījis kungu, nokāpjam pie viņa saka, mans kungs, lai ir ar jums visiem, uzrunājot to, kas atrodās šajā uh, mirušo valstībā kopā ar viņu, uz ko kungs viņam atbild, un ar tavu garu. Un šajā brīdī tad Ādams atkal ir atgriezies tajā paradīzē, kurā kādreiz grēka dēļ, no kuras viņš tika izcīts. Pēc šiem vārdiem – kas ir pats pats sākums, tikai kungs ir ar tevi, Dievs kungs lai ir ar jums, kungs ir ar tevi, tad sako uh, nākamā sagatavojošā frāze, kas norāda uz to, kur mēs vēlamies virzīt savas sirdis. Proti priesteris saka sursum korda, uz augšu sirdis, uz ko mēs atbildam, ka tās ir pie kunga, abēmus ad dominum. Jēzus ir arī teicis, kur ir jūsu manta, tur būs jūsu sirds, Lūkas evaņģēlijā. Un līdzīgi ir norādījis arī apustulis Pāvils vēstulē kolosiešiem sakot, meklējiet to, kas ir augšā, kur Kristus sēž pie tēva labās rokas. Un izsakot šos vārdus uz augšu sirdis, priesteris nedaudz arī paceļ uz augšu rokas, lai caur šo vienkāršo žestu mudinātu cilvēkus pacelt savas domas un eh, pacelt savas sirdis, lai ieietu šajā svētajā vietā, lai ieietu šajā lūkšanā, kura tiks izteikta ar eh, priestara lūpām, kuru viņš izrunās tagad jau vairākus gadu desmitus eh, dzirdamā un saprotamā valodā, uh, bet kura attiecās uz katru no mums un kurā vislabāk mēs varam piedalīties paceļot savas sirdis lūkšanā, lūdzot, lai mēs esam spējīgi būt šajā brīdī sakopoti un uzmanīgi. Un kā trešais uh, izsauciens, kā trešā uzruna, tad sako uh, aicinājums pateikties, kas ir evharistiskās lūkšanas eh, viens no svarīgākajiem elementiem, kas ir devis šai evharistiskai lūkšanai tās nosaukumu, jo vārds evharistija nozīmē pateicība. Proti, pateiksimies kungam mūsu dievam, uz ko ticīgie atbild, tas ir labi un taisnīgi. Pēc tam sako uh, īsa vēl pārējie, kura katrā no šīm mainīgajām prefācijām saglabājās viena un tā pati proti. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Un pēc šīs frāzes tad savukārt šajā prefācijā, mainīgajā pateicības dziedājumā tiek atkal izteikta tā šīs liturģiskās dienas pateicība, jeb pateicības iemesls. Šodien, piemēram, ir parastā liturģiskā laika trešās, trešās nedēļas darba diena, un ir sešas uh, prefācijas, kas ir paredzētas šādām darba dienām parastajā liturģiskajā laikā, un tajā mēs tās priesteris var brīvi izvēlēties starp tām, un pirmā no tām pateicās Dievam par to, ka viņš ir atjaunojis Kristu visu, un ka no viņa pilnības mēs esam saņēmuši ikvienu debesu dāvanu. Otrajā prefācijā darba dienā, mēs savukārt pateicamies, ka Dievs ne tikai cilvēku ir radījis, bet arī tad, kad viņš sagrēkoja, tad savā žēlistībā viņu ir izglābis caur Jēzu Kristu. Dieva godināšana ir debesu dāvana, par to mēs pateicamies 4. darba dienām paredzētajā prefācijā, jo, lai gan Dievs nejūt vajadzību, ka mēs viņu slavētu, tā ir viņa dāvana, ka mēs varam viņam atdot godu. Kā arī piektā prefācija parastiem lituriskiem laikam darba dienās runā par trīs teoloģiskajiem, teologālajiem tikumiem, kā mīlestību, ticību un cerību, kurā mēs tagad pateicamies, mēs ar mīlestību pieminām viņa nāvi, ar dzīvu ticību liecinām par viņa augšām celšanos un drošā cerībā gaidām viņu atnākam godībām tad pēc šīm, pēc šīs pateicības seko savukārt atkal daļa, kas ir līdzīga visās prefācijās, proti pārēja uz nākamo evharistiskās lūkšanas daļu, kas ir dziedājums trīsreiz svētajam Dievam. Svēts, svēts, svēts, un uh, šis uh, dziedājums savukārt tiek ievadīts ar uh, vārdiem, kuros mēs uh, atsaucamies uz eņģeļu koriem, kuri nemitīgi slavē Dievu, kuri redz Dievu vaigu vaigā, kā arī bieži vien tiek pieminēti visi svētie. Tātad jau evharistiskās lūkšanas sākumā mēs atsaucamies uz to, ka tas, ko mēs pašreiz svinam. Tas, kur cik uh, svēta un cik augsta ir šī vieta, kurā mēs tagad atrodamies, kuras priekšā mēs stāvam, ir tāda, kurā satiekās debesis un zemi, kur ir klātesoši eņģeļu pulki, kuri nemitīgi slavē Dievu. Un šai viņu slavas dziesmai tagad pievienojamies arī mēs ar šo dziedājumu, kurš ir eh, pazīstams mums kā sanktus, kurā satiekās gan uh, citāts no vecās derības izseja grāmatas, gan arī šī otrā daļa Benediktus, kas ir savukārt citāts no Mateja evaņģēlija, kad Jēzus ienāk Jeruzalemē, tā mēs uzgavilējam viņam līdzīgi, kā to darīja tie ļaudis, kuri redzēja nākam viņu kā Kristu, kā Mesiju. Aicinu tāpēc mūsu šīs dienas kopīgās pārdomas par euharistisko lūkšanu noslēgt ar sanktus, ar šo dziedājumu, ar eņģeļu himnu trīsreiz svētajam Dievam. Paldies, ka bijāt kopā šajā raidījumā, ka klausījāties, un nākamajā raidījumā tad turpināsim par evharistisko lūkšanu, par tām dažajām, dažādajām daļām, no kuras šī lūkšana sastāv. Ar jums kopā bija priesteris Kārlis, lai Dievs tāvā mums vienmēr slavēt viņu ar savu dzīvi un it sevišķi arī pievienoties daudzu svēto pulkam liturģijā un debesu valstī. klausījies raidījumu Liturģiskā vārnīca, kas ir iespējama pateicoties taviem ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā reizē!